Die Heere het vir Mooses gesê, Jou broer Aaron moet alles sê wat jy vir hom sê, soos een profeet sê wat God vir hom sê. Jy moet vir jou broer Aaron alles sê wat ik vir jou sê, en hij moet met die vare praat en vir hom sê hy moet die Israëlieten laat gaan uit zijn land. Maar ik zal die vare hardkoppig maak zodat so ik eerst baie wonderwerke en tekens in Egypte kan doen. Die vare zal niet naar hulle luister nie, dan zal ik die Egyptenaars zwaar straf en ik zal mijn volk, die Israëlieten, uit Egypte breng. Die Egyptenaars zal weet ek is die Heere, hulle sal dit weet wanneer ek hulle straf en wanneer ek die Israëlieten uit Egypte breng. Moses en Aaron het alles gedoen wat die Heere vir hulle gesê het. Moses was 80 jaar oud en Aaron was 83 jaar oud toen hulle met die vader gaan praat het. Die Heere het vir Moses en Aaron gesê, wanneer die vader vir julle sê julle moet het teken wijs, dan moet jy vir Aaron sê, neem jou kere en gooi dit op die grond voor die faroe. Die kere zal in een slang verander. Toen Moses en Aaron bij die faroe kom, het hulle gedoen wat die Heere vir hulle gesê het. Aaron het sy kere voor die faroe en voor sy ambtenare op die grond gegooi, en dit het in een slang verander. Die faroe roep toe die slim manne en tovenaars van Egypte, en hulle het diezelfde gedoen. Elkeen het sy kere op die grond gegooi, en die kere het in slangen veranderd maar Aaronse kiri het hulle kiris ingesluik. Die vare het hardkoppig geblei en hy het nie na Mooses en Aaron geluister nie. Dit was soos die Heere gesê het, die Heere het vir Mooses gesê, die vare is baie hardkoppig. Hij wil niet die Israëlieten laat gaan nie, die vare sal morgenochtend na die rivier gaan, Wacht vir hom op die rivierse wal, neem die kiri wat in een slam verander het, in jou hand en sê vir die vare, die Heere, die God van die Hebreërs, het mij na je toegestuur om te zeggen je moet zijn volk laat gaan zodat so hulle om in die woestijn kan dien. Maar jij hebt nog niet geluisterd, nie. Nou sê die Heere, hy sal iets doen zodat so je kan weet hij is die Heere. Ik zal met die kere wat in mijn hand is, op die water in die Nijlrivier slaan, en die water zal in bloed veranderen. Die vissen in die Nijlrivier zal vrek, en die rivier zal stink. Die Egyptenaar zal niet die rivierse water kan drinken, Die Heere het ook vir Mooses gesê, sê vrou Aaron, vat jou kierie en steek jou hand uit oor die Egyptenaarse water, oor al die plekken waar daar water is. Die water zal in bloed veranderen. al die water in Egypte zal bloed wees, ook die water in die houtbakken en die water in die klipbakken. Moeses en Aaron het gedoen wat die Heere gesê het. Aaron het sy kierie opgelig waar die faroe en sy ambtenare dit kon sien. Hij het op die water in die Nijlrivier geslaan, en al die water in die rivier het in bloed verander. Die vissen in die Nijlrivier het gevrek en die rivier het gestink. Die Egyptenaars kon niet die Nijlrivierse water drinken. Al die water in Egypte was bloed. Maar die tobenaars van Egypte het diezelfde gedoen, en die faroe het hardkoppig geblij. Hij het nie na Mooses en Aaron geluister nie, dit het gebeur soos die Heere gesê het. Die faroe het omgedraai en hij het na sy huis gegaan. Hij het nog niet geluister nie. Al die Egyptenaars het langs die rivier gate gegrawe om water te krijgen om te drink, want hulle kon nie die Nijlrivierse water drink nie. Nadat die Heere die Nijlrivierse water in bloed verander het, was daar 7 dagen lang nie water nie.